ocul vitroi povus mal altigi infectan riscon. Curacistoi en cinio observis, che relative mal multai covim decnau pacientoi estis portantoi de ocul vitroi. Ili tial supposas, che ocul vitroi povus esti shirmiloi contrau infectoi. Ciu portas ocul vitroin, cae ciu surmetas buson cae nason protectan mascon, por protectis in contrao infectigio per cron viruso, tiune mal ofte chagrenigas, char la vitroi ofte mal clarigas. Ocul vitroi cae masco, ciu tio estas mal bona combino, eble la malo estas giusta. La ocul vitroi estas eble optimuma completigo alla protecto de buscio cae naso. Char ocul vitroi povus contribui por mal la infectan riscon. Indicon pritio donas studajo, kiu aperis en faca giornalo. Te amo de cinae curacistoi raportas pri ducent septexes ses nau pacientoi, kiui estis curacatai enda hospitalo de sui jou zeng du. La trafitoi estis average quindec unu jaroin agiai. Nur dexes el ili, do apenao ses procentoi portis ciu tage, almenaudum ocoroi, ocul vitroin. Neniu portis contacto lensoin. La medicinistoe comparis tiun mesur valoron cun nombroi de pli frua studajo el la jaro 1987 en la Hubei provinco, en quiu la urbo jou situas, dau quiu iom pli ol 31% de la studentoi tie estis miopai. La tiam encetitai studentoi estas nun proximume en tiu agio quiu correspondas al la avaragia agio de la COVID-19 pacientoi se oni cun rilatigas ambau nombroin, do estas mirinde mal multai portantoi de oculvitroi inter la covim decnau pacientoi, ec se oni consideras che ne ciu pulo daure portas oculvitroin. El tio jane eblas sen ambigue deducti che oculvitroi protectas contrau infectoi, Pobus ancao esti che aliai factoroi explicas la cun rilaton, au che temas ce tiu malgranda nombro de pacientoi simple pri hazardo. Sed eblas supposi che oculvitroi helpas eviti infecton. Ciel la teamo scribas, homoi lau alia studajo tushas circau dec foioin en horo la oculoin se iu havus virusoin sur la fingroi, tiam tiui virusoi povus atingi la oculoin, cae tiam ili suffice simple povus en penetri en la corpon. La vitroi de ocul vitroi evitas la ofte sen volain tushoin per la manoi, per ciui tiai infectoi povus ocasi che la oculoi i povus esti en ir porto por la cron viruso tion scribas an caustata germana san informa centro infectigio povas ocasi se ti ai virus en havai aerosoloi attingas la muca in hautoin de naso buscho cae laucase ocase an caude de alia persona ecce temas nur pri etas tudajo gia resulto povus eble havi psicologian efficon. Cai gi povus helpi, che je la secva foio, ciam la ocul vitroi mal clarigas, oni almenau ne chagrenigas.